Joan den urriaren zazpitik nire ustez mundu aldatuko duen gertakari baten ondorioetan bizi gara. Bi mila bateko irailaren amekaren ondorioek mundu aldatu ziguten bezala. Txarrerako baita agian onerako ere gauza frango ongi bideratzea denen esku baita. Hamas antolakulde islamistaren buruzagiek argi bazakiten zein ondorio piztuko zituen urriaren zazpian eginiko erasoak. Gaza ondoan bizi ziren ehundaka Israeldar zibilei egindako erailketek, torturek, bortsaketek eta baiketek traumasakona sortuko zuten Israelgo gizartean. Israelgo eskuin muturreko gobernuak burua hotz erantzun baino bere alako mendeku gozez ari da eta erreakzio horrekin batera eskuin mutur horrek bere ideologiari azken bridak kentzen dizkio palestinarrak guziz ezabatzeko duen gogoa agerian utziz. Adituek erranen dute jauri genozidioa den edo ez, hainbat irizpideren arabera, baina genozidioa egiteko asmoa badenentz ez dago zalantzarik. Eta mundu mailan ikusten den palestinarrenganako elkartasuna asmo horren neurrikoa da. Israelgo gobernuaren erreakzioa hain neurrigabekoa da, bere itzalpean uzten baitu ere horriaren zazpiko jamasen krimena antolakunde horrentzat ezin da inolako simpatiarik izan, eta Hamas hain izatearen arduraduna Benjamin Netanyahu da. Gai hori ongi landu zuen Charlanderlean kazetariak bere analisiak irakortzen alditu zuen. Baina kontua aratago doa. Fermin Muguruzak dion bezala, Palestinako gaiak mundu mailan hainbertzeko oiartzuna du munduko azken egoera koloniala delako mendebaldeak deskolonizazio garaian sortu duen injustizia koloniala. Eta urriaren zazpiaz geroztik egoera horrek mundua gehiago polarizatzen du. Herrialde hainitz eta mendebaldeko jende gazte hainitz, mendebaldeko estatuen aurka irmoki ezartzen ari dira. Egoera horretan arriskoa litzaiteke mendebaldearen aurkarien alde lerratzea, hots, Errusia, Txina eta Iranen alde, etxaiaren etxaia direlako demokrazia eskasaren erremedioa diktaduran balitz bezala. Gauzak ongi bideratzea denen esku baita, botere handien polarizazio hortan lerrokatu baino, obedugu gure boterea betik guk geuk eraikitzea.